គណៈបកហ៊ុនសំពេចនាំកងទ័ពខ្មែរក្រហមចូល ក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញវិញនោះវាយ៉ាងម៉េចដែរ Now as to whether there were Khmer Rouge in Phnom Penh at the time of the fighting there were but most of them were fighting for the CPP ឥឡូវយើងសួរថាតើមានខ្មែរក្រហមឬអត់នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញពេលដែលមានការប្រយុទ្ធគ្នានោះ គឺពិតជាមានប៉ុន្តែភាគច្រើននៃពួកខ្មែរក្រហមទាំងនោះ បានធ្វើការប្រយុទ្ធដើម្បីគណបកប្រជាជនកម្ពុជានោះទេខ្ញុំនៅចាំបានថាមួយសប្តាហ៍មុនព្រឹត្តិការណ៍រដ្ឋប្រហារលោកហ៊ុនសែនបានព្យាយាមនិយាយថាខ្មែរក្រហមមកពីអន្លង់វែងស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញកថាគណបកហ្វុងស៊ីនពេចបាននាំខ្មែរក្រហមទាំងនោះមកភ្នំពេញហើយហ្វុងស៊ីនពេចបំរុងនឹងប្រើពួកខ្មែរក្រហមទាំងអស់នោះដើម្បីដណ្ដើមយកអំណាចឲ្យខ្មែរក្រហមត្រឡប់មកកាន់អំណាចវិញដែរ។ មនុស្សរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺលោកភុនភៀបដែលបានចាក់ផ្សាយតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍សឹងតែរាល់ថ្ងៃនោះបាននិយាយថាគាត់បានធ្វើការជាមួយនឹងលោកញឹកប៊ុនឆៃនិងគណៈបកហ្វុងស៊ីនពេចហើយថាមានខ្មែរក្រហមច្រើនណាស់នៅក្នុងមូលដ្ឋានទ័ពរបស់លោកញឹកប៊ុនឆៃពិតណាស់បន្ទាប់ពីរដ្ឋប្រហារបានកន្លងផុតទៅប្រមាណជាមួយសប្តាហ៍គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា បានសុំឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិដល់កាលនោះខ្ញុំធ្វើការនៅទីនោះ ដោយប្រាប់ថាពួកយើង គួរតែទៅសម្ភាសទាហាន ខ្មែរក្រហម ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្នុងអំឡុងពេល មានការប្រយុទ្ធគ្នានោះគេបានប្រាប់យើងថាខ្មែរក្រហមទាំងនោះត្រូវបានឃុំខ្លួននៅក្នុងមូលដ្ឋានទ័ពនៅកម្ពូលដែលស្ថិតនៅតាមផ្លូវហួសពីប្រលានយន្តហោះទៅ ខ្ញុំហើយនឹងសហសេវិករបស់ខ្ញុំក៏បាន ទៅសម្ភាសខ្មែរក្រហមទាំងអស់នោះហើយពួកទាហានទាំងនោះ ត្រូវបានគេសន្និដ្ឋានថាជាកងកម្លាំងស្នូល របស់ខ្មែរក្រហមដែលមកពីស្រុកអន្លង់វែងប៉ុន្តែពេលទៅដល់ទីនោះយើងបានឃើញថាមានមនុស្សតែមួយចំនួនតូចប៉ុណ្ណោះដែលអាចជាទាហានខ្មែរក្រហមមនុស្សភាគច្រើនមកពីខេត្តព្រៃវែងនិងស្វាយរៀងពួកគេជាកសិករប៉ុណ្ណោះហើយពួកគេអត់បានដឹងថាខ្លួនគេកំពុង តែធ្វើអ្វីនោះឡើយពួកគេត្រូវបានហៅឲ្យមកភ្នំពេញ ដើម្បីធ្វើការ ហើយពួកគេក៏បានត្រូវញាត់ចូលឡាន ហើយថាជាពួក ខ្មែរក្រហមទៅវិញអ្វីដែលយើងបានរកឃើញបន្ទាប់ពីការប្រយុទ្ធគ្នានោះគឺថានៅក្នុងការប្រយុទ្ធគ្នាកែវពងដែលបានផ្ដាច់ខ្លួនមកពីតំបន់ភ្នំអរ៉ាល់ក្នុងតំបន់ខេត្តកំពង់ស្ពឺនិងពោធិ៍សាត់ហើយចោះចូលជាមួយនឹងលោកហ៊ុនសែនកាលពីឆ្នាំ1996បានប្រើកូនទាហានជាច្រើនអ្នកដែលជាទាហានខ្មែរក្រហមនាំចូលទីក្រុងភ្នំពេញហើយឲ្យប្រយុទ្ធដើម្បីលោកហ៊ុនសែនទៅវិញ។ ដូច្នេះគ្មានភ័ស្តុតាងណាដែលអាចបញ្ជាក់ថាទាហានខ្មែរក្រហមជាច្រើនអ្នកស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញជាមួយនឹងគណបកហ្វុងស៊ីនពេចឡើយខ្ញុំចង់និយាយថាខ្ញុំពិតជាបានឃើញដោយផ្ទាល់នឹងភ្នែករបស់ខ្ញុំគឺថាមានខ្មែរក្រហមតែមួយចំនួនតូចតែប៉ុណ្ណោះដែលមកពីស្រុកម៉ាឡៃស្ថិតនៅក្នុងទីស្នាក់ការគណបកហ្វុងស៊ីនពេចក្នុងខែមិថុនាឆ្នាំ1997ហើយ ពួកគេក៏ក្រិនតែជាកងអង្គរៈប៉ុណ្ណោះដែរខ្ញុំមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំង ដែលបានឃើញពួកគេខ្ញុំបានសួរពួកគេថាតើពួកគេមកពីណាពួកគេបានប្រាប់ខ្ញុំថាមកពីស្រុកម៉ាឡៃហើយខ្ញុំក៏បានប្តឹងទៅគណៈបកហ្វុងស៊ុនពេចពីបញ្ហានេះប៉ុន្តែគេបាននិយាយថាមានខ្មែរក្រហមប្រមាណពី8ទៅ10អ្នកប៉ុណ្ណោះទេដែលខ្លួនបាននាំយកមកហើយថាខ្មែរក្រហមទាំងនោះមកដើម្បីការពារសន្តិសុខពីព្រោះលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែធ្វើការគំរាមកំហែងដល់សមាជិកសភារបស់គណៈបកហ្វុងស៊ុនពេចប៉ុន្តែយើងអត់មានឃើញអ្វីលើសពីនឹងទេ ហើយខ្ញុំ ក៏គឺជាអ្នកដែលរិះគន់ខ្លាំងខ្លាំងលើពួកខ្មែរក្រហមជាយូរណាស់មកហើយគ្រាន់តែឃើញពួកគេខ្ញុំក៏បានរៀបការព្រាមព្រាមពីព្រោះខ្ញុំមិនមានការយោគយល់ឡើយក្នុងការដែលទៅប្រើប្រាស់ខ្មែរក្រហមនោះ If I had seen them, I would report that because I I would have no tolerance for using the Khmer Rouge. បាទនិយាយអំពីខ្មែរក្រហមអញ្ចឹងខ្ញុំ មានសំណួរមួយទៀតកាលពីថ្ងៃទី6ខែកក្កដាកន្លងទៅនេះលោកបានឆក់ឱកាសក្នុងគម្រប់ខួប ឆ្នាំទី10 ធ្វើសន្និសីទកសែតនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញដោយបង្ហាញជូនអ្នកសារព័ត៌មាននៅលទ្ធផល ស្រាវជ្រាវស៊ើបអង្កេតរបស់លោកតាក់ទងទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍រដ្ឋប្រហារកាលពី10ឆ្នាំមុន បាទនៅថ្ងៃនោះក្រោយពីសន្និសីទកសែតរបស់លោក លោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានខៀវកញ្ញរិទ្ធបាន បញ្ចេញប្រតិកម្មដូចនេះថា ប្រាដាំតាំងពីដើមមកគឺធ្លាប់ធ្វើការជាមួយខ្មែរក្រហមណាហើយជាមនុស្សមួយដែលប្រឆាំងមួយហ៊ុនសែនជារហូតហើយទី2សួរថានៅពេល97ហ្នឹងសួរថាណាដែលច្បាំងនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងនៅពេញហ្នឹងណា សាច់ខ្មែរក្រហមឬក៏ហ៊ុនវៃខ្ញុំកំពុងតែសុំគោរពសរសើរមន្ត្រីរបស់ហ៊ុនវៃដែលគេស្រឡាញ់ជាតិយ៉ាងបានយើងទូអាវុធមែនតែពីរថ្ងៃទេប៉ុន្តែប្រអាដាមហ្នឹងគាត់ដោយសារគាត់ធ្លាប់ធ្វើការឲ្យពួកខ្មែរក្រហមពួកនៅជំរុំអញ្ចឹងគាត់ជាសត្រូវងាប់រស់ជាមួយហ៊ុនសែនទេប្រាដាំបើប្រាដាំនិយាយភាសាហ៊ុនសែនមួយម៉ាត់គឺទៅភ្លៀមជុះណាស៊ីហើយ អញ្ចឹងវាអត់មានអីខ្លាយរឿងគាត់ដែលគាត់ខឹងផុតរឿងខ្មែរក្រមចាញ់តែអញ្ចឹងមានអីឆ្ងល់ទេហ្នឹងតើលោកអាចប្រាប់បានទេថាលោកធ្លាប់ធ្វើការឲ្យខ្មែរក្រហមមែនឬអត់ <laughs> Well, well, he actually he said that, and he also said because I worked at the border for many years, the Thai Cambodian border for many years, and I've never been to the Thai Cambodian border. I មែនហើយលោកខៀវកញ្ញរិទ្ធពិតជាបាននិយាយអញ្ចឹងមែន ហើយថែមទាំងនិយាយថាខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើការជាច្រើនឆ្នាំនៅតំបន់តាមព្រំដែនខ្មែរថៃទៀតផងសូមបញ្ជាក់ថាខ្ញុំមិនដែលធ្វើការនៅព្រំដែនកម្ពុជាថៃឬធ្វើដំណើរទៅទីនោះទេខ្ញុំបានចូលប្រឡូកកិច្ចការក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលើកដំបូងនៅឆ្នាំ1993ពេលដែលខ្ញុំបានផ្លាស់មកកាន់ទីនេះខ្ញុំគ្មានអ្វីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងពួកខ្មែរក្រហមនោះទេខ្ញុំមិនចូលចិត្តខ្មែរក្រហមតែតែសោះតាំងពីថ្ងៃដំបូងដែលខ្ញុំចូលមកកម្ពុជាខ្ញុំបានព្យាយាមឲ្យមានការនាំយកខ្មែរក្រហមទៅកាត់ទោស តាមការពិតគឺជាការិយាល័យនៃអង្គការសហប្រជាជាតិរបស់យើងដែលបានផ្ដើមតាក់ទងជាមួយនឹងសហនាយករដ្ឋមន្ត្រីទាំងពីរគឺត្រងរ៉ាន់រិទ្ធនិងលោកហ៊ុនសែនដើម្បីសរសេរលិខិតស្នើសុំឲ្យមានការជំនុំជម្រះទោសខ្មែរក្រហមខ្ញុំជាមនុស្សម្នាក់ដែលបានជួយព្រៀងលិខិត ព្រមទាំងបានធ្វើការជាមួយនឹងសហនាយករដ្ឋមន្ត្រីទាំងពីរនៅពេលនោះដើម្បីស្នើសុំជំនួយពីអង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យមានការកាត់ទោសខ្មែរក្រហមទៀតផងខ្ញុំមានការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងណាស់នៅពេលដែលខ្ញុំមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជានៅឆ្នាំ1993ហើយឃើញថា ទាំងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ទាំងសហគមន៍អន្តរជាតិមិនបានធ្វើអ្វីទាល់តែសោះដើម្បីនាំខ្លួនពួកខ្មែរក្រហមយកទៅកាត់ទោសខ្ញុំបានខិតខំធ្វើការក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំនោះលើបញ្ហានេះ។ ពេលដែលខ្ញុំបានឮលោកខៀវកាញរិទ្ធនិយាយថាខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើការឲ្យខ្មែរក្រហមនោះខ្ញុំគិតថាបរិះម្នាក់នេះអស់សង្ឃឹមខ្លាំងណាស់ក្នុងការរិះរោបហេតុផលអ្វីដើម្បីយកមកចោទប្រកាន់ខ្ញុំដូច្នេះគាត់គឺយកលេសណាមួយតាមតែនឹកឃើញមកចោទខ្ញុំវាជាទស្សនៈគួរឲ្យអស់សំណើចមែនទែនដែលលោកខៀវកាញរិទ្ធបាននិយាយដូចនោះ When I saw Q Conrad said that I just thought that this man absolutely desperate to accuse me of something, so he said whatever came to his mind. It, it's it's a ridiculous comment.